Beaz uh, eh, eman naiz eta borroka hortan, eh? Ola behar da ditu, eta seituko dugu, eta ados eh, gira denen artean behar dugula familiekin ere, eta medikuekin, eh, emengo eta dendakariakin mm, ere eta behar dugula e, hori defenditu. Galein dugu itzordu bat Pariseko direktrizio general hori espeatzen dugu hainfite eta emanen duela, e, ikusteko, ea posibilia duen, hafen ikusteko. E, Borkatzeko, beraz, eta diru hori nahi dutena kendu, eta ea e, atxikitzen alduten, e, bon, behar dugu hori dena prestatu, eta bon, ados gira denak e, elgarrekin behaz ara joitia.